Say. Bueno, señoras e señores, xa nos despedimos deste ¿Ah, sí? programa porque detrás desto temos unha grabación preparada Ajá. que é a que vai a finalizar o noso programa. Vale. Por lo tanto, damos as gracias a Marcos por achegarse aquí xunto a nos e sí, sí, que a Radio que Samboy un... en Galegos Novais. Temos que facer un selfie e despois publicarlo sí. na... A, a, no, a, na, nosa... na rede. Sí. Eh, tamén, como non, gracias a Fernando por acompañarnos esta tarde aquí. A ti, Xulio, tamén. Eh, hai unha, unha última cousa que, que temos que decirlle. Volvemos a repetir que isto está... Mm, mm, en Amazon. No, está en Amazon, Giraldez, salvar as circunstancias, Exacto. pero mm, mm está ambientado ou é, eh, eh, é a historia familiar, por así decirlo, dun, nunha zona determinada de Galicia, perto do Ribeiro, mm. pero tamén mm, da montaña da Cañiza, non? Mm. Efectivamente. O sea, es, é unha ladeira, non? Entre Arbo e a Cañiza. Uh -huh. ah. eh, está unha zona un pouco olvidada e unha zona que tamén vai a menos por, es, por esquecida pero pero que ten muitísimo valor patrimonial sí, fermosísima sí. moi interesante a nivel histórico cultural por a cultura castrexa os moiños que estivemos falando os moiños ten, ten unha ringleira de moiños ali nunha zona de, de Paradanta non? De Paradanta. Sí. algo fora de serie non? ademais están restaurados moi moi polo menos a parte exterior non sei se si dentro están pero sí. a, a parte exterior seguro hai rut, rutas, rutas para, para, para, para ir camiñando e disfrutar deles. Tamén está a ah, a Franqueira, que é un, un antigo mosteiro é, eh, é eh, moi típica romería. E unha romería que fan ela, si, si, cos bois eh, eh subindo a, a, a Virxe, non? Eh, penso que sí. Nunca estive en romería, pero bueno, no, no, no, o lugar é, é precioso. Eh, e, bueno, tamén a festa feira do Xamón da Cañita, que é moi famosa. Sí, sí, sí. Pois, agradecerche moitísimo, Marcos, que, que, que estiveras aquí connosco e, e xa quedamos para outro momento, non? Outro día, mm, cando leamos isto, eh, podemos despois eh, comentar eh, eh parte da lectura que seguro que será un placer enorme darlle a coñecer aos nosos entes estas inquedanzas. Está escrito, mm, quizáis, como autoría persoal, pero algo novelado, non? Mm. Está novelado, sí. Vale, Está vale. basado en feitos reais, pero sí. hai parte que son ficción porque non teño información. Eh, non, non, é que ademais facer cousas reais a veces tamén poden molestar, non? E poden facer dano, entón é mm. conveniente novelar e inventar eh, cousas que eh, efectivamente. Eh, non podo asumir a, a realidade dos feitos, claro, tiña claro. que ter un soporte histórico. Uh -huh. E a novela é un, bueno, É unha maneira tamén de explicar unha verdade. É. Eh, sen... Sin molestar a ninguén Sin molestar a ninguén eh, sen É satisfacción propia, non? Sí. Bueno, pois pues moi ben Queridos ointes, ata o vindeiro xoves Como digo sempre Que a noite se xo o descanso A rúa a vosa liberdade E a to xoves que ven E a ser felices e a quererse moito Chao E con la lluvia